Čitanje svetog evanđelja po Mateju i Jovanu. Slava tebe, Gospodi, slava tebe, U vrijeme ono uđe Isus u lađu i za njim uđoše učenici njegovi. i Igle, bura velika nastade na moru, tako da se lađa pokri valovima, a on spavaše i primivši, prišavši, probudiše ga učenici njegovi govoreći, Gospode, spasi nas, izgibo smo. I reče im, zašto ste strašljivi malovjedni, Tada ustavši zaprijeti vjetrovima i moru i nastane tišina velika, a ljudi se začudiše govoreći ko je ovaj da ga slušaju i vjetrovi more. Reče Gospod svojim učenicima, ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge, ako vas mrzi svijet, Znajte da je mene omrzno pre vas, kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, a kako niste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zato vas mrzi svijet. Opominjite se riječi koju vam reko, nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene goniše, i vas će goniti, Ako moju riječ održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi grijeha imali, a sad izgovora nemaju za grijeh svoj, koji mrzi mene i oca mojega mrzi da ne tvorih među njima dijela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sada su i vidjeli i omrznuli mene i oca mojega, ali da se ispuni riječ napisana u zakonu njihovo, omrznoše me ni za A kada dođe utješitelj, koga ću vam ja poslati od oca, duh istine, koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti, jeste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao, da se ne sablaznite, izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. slavimo jednog mučenika, i to ne običnog mučenika, već velikog među mučenicima. Slavu i hvalu grada Soluna, ne samo Soluna, već se njegova slava razliva mnogo dalje do krajeva pravoslavne vaseljene. Slavimo velikoga među mučenicima, silnoga među pobornicima za pravu veru, milostivoga među pomoćnicima, onima koji su u nevoljama, u gresima, u strastima. Onoga koji je jednom postradao i iz njegovih miomirisnih rana vekovima se izliva celebno miro na isceljenje svi oni koji mu sa verom i ljubavlju pritiču sveti velikomučenik Dimitrije. Sinoć u onoj veličanstvenoj besedi svetog Grigorija Palame, arhijepiskopa Solunskog, čuli smo, čuli smo dovoljno o tome kolika je njegova veličina, kolika je njegova snaga, I šta dobijamo ako mu sa verom pritičemo? Posle tih reči teško da se može još šta dodati u hvalu i slavu ovog velikana. Dodali bismo možda još to da sveti Dimitrije, koliko je uzdanica i ponos Grka, stare Vizantije, tako je i neraskidiva njegova veza sa nama Slovenima. Kroz istoriju mnogo puta javljao se i pomagao, pa i prvo pokrštavanje nas Srba jeste njegovim čudom prilikom jedne od mnogobrojnih opsada Carigrada, kada se sveti Dimitrije javio na njegovim zidinama i kopljem gađao Slovene i kažu da sve koje je tada ranio da su ranjeni fizički, ali i duhovno ranjeni ljubavlju Božijom, primili pravoslavnu veru, pokrstili se i kroz vekove nikada nije napuštao, pa ni jedan pravoslavni naroda, eto ni naš, pa i ovim najnovijim nemilim dešavanjima u ovim ratovima krajem prošloga veka Takođe postoje svedočanstva da se javljao, da se bori za pravoslavlje, Dakle, živ je sveti Dimitrije i daje život svima koji slede njegov put prave vere, pravog smirenja, trpljenja, same smrti. Kako ju troparu, koji malo ko od nas je i možda pročitao, a redko ko zna i da ga otpeva u toj centralnoj pohvalnoj pesmi upravo se ispominje događaj sa Nestorom, mučenikom koga sutra proslavljamo, kako je uz blagoslov svetog Dimitrija izašao na Megdan, gordom i silnom Eliju, onome koji je uveseljavao cara tako što bi hrišćane bacao sa vrha jednog, kažemo, ringa, dole gde je bilo mnoštvo kopalja i gde bi se jadni hrišćani uvijali od bolova dok ne bi ispustili dušu. Uz blagoslov svetog Dimitrija sa lakoćom je mladi i Nejak i Nestor pobedio Lija i time simbolično pokazao da uz blagoslov Božiji i mali postaju jaki i time pozvao sve nas male, male lično i male kao narode i naš narod da se držimo blagoslova Božjeg i da će onda Bog uvek biti sa nama i da će i ono što je nemoguće postati moguće. A vršimo još i pomen na veliki zemljotres koji se dogodio u Carigradu I kada je narod sa patrijarkom i carem izašao na ulice moleći majku Božju, prostite, ne u Caregradu, nego u Solunu, kada je narod sa patrijarkom i carem izašao na ulice moleći majku Božju i svetoga velikomučenika Dimitrija za pomoć, da zaustave užasno tresenje zemlje, jer narod je bio prestrašen i pomogao je sveti Dimitrije, zemljotres je prestao. I time zapušio usta i ovima najnovijima ispitivačima božanstva koji pomoću nauke pokušavaju da dokažu sve, a najviše da pokušavaju da dokažu da nema Boga, pa onda kažu da ni zemljotresi nisu od Boga, već su to neki tektonski poremećaj i kad se dve zemljene ploče razmimoiđu, pa se zemlja potrese, što i ne kažemo da nije istina. Ali ova tvrdnja da to nije od Boga, evo, demantovana je i samim svetim velikomučenikom Dimitrijom. Ta ista nauka i ti isti naučnici koji se eto upinju da upravo nauku i postave za božanstvo kojemu služe, nauku čija su najveća dostignuća u 20. veku upravo Heisenbergov princip neodređenosti i Gedelova teorema o nekompletnosti, dva dostignuća na kojima počiva savremena nauka koje jasno daju do znanja dokle čovekov um može da se prostre a dalje od toga je nedostupno. Eto, to i sami naučnici priznaju. A zemljotres, možemo uslovno reći da se možda desio sam od sebe, po našem mišljenju, svega dva slučaja. Prvo, prilikom Adamovog prestupa u raju, i drugo prilikom raspeća gospodnjeg. Onim prvim aktom čoveka narušio se savez ljudski sa Bogom, a kroz čoveka i savez čitave prirode. I sve se odjednom potreslo, promenilo i postalo smrtno i truležno. Najpre čovek, a onda i priroda. Jer kada je čovek probao drveta poznanja dobra i zla, narušivši zapovest Božju, umro je smrću duše, promenivši svoju prirodu, a sva ostala priroda, budući od Boga stvorena, savršenom, namislila je ustati na čoveka, zatrti ga, jer je on taj koji je narušio savršeni poredak Bogom stvoren. Zato Bog i prirodu čini truležnom i ostavlja je da čeka, kako i apostol Pavle kaže, sva tvar čeka i uzdiše da se jave sloboda dece Božje. Čeka preobražaj čoveka, preobražaj i ponovo vraćanje u naručje Božje kojim će i sva priroda ponovo da se preobrazi i da bude vraćena u naručje Božje. Zato i vidimo da je priroda pokorna svetiteljima, da na mnoge molitve njihove i kiša staje i kiša počinje i sunce se pojavljuje i noć nastupa, zemlja prestaje da se okreće. A takođe vidimo kako zbog greha ljudskog priroda ustaje, buni se, spunjava se prokledstvo gospodnje, trnje i korov će ti rađati, Vidimo i u današnje vreme mnoge kataklizme, mnoge pobune prirode zbog greha ljudskog, zbog ogrezanja zemlje, sveopšti greh i priroda kreće u sveopštu pobunu, te se ispunjavaju reči gospodnje da će biti zemljotresi, potopi, pomori. A zemljotres se i u mističkom smislu dešava kroz svaki naš greh. Svakim našim grehom urušavaju se temelji naše Bogom stvorene i krštenjem obnovljene prirode, urušavaju se i sve ono dobro u nama se menja. Blagodat Božja odlazi, ostaje tama i praznina. Takođe i ulaskom blagodati Božje u čoveka takođe se dešava potres samoga bića, spunjavanjem svetlošću. Promena u čoveku zaista jača od makog vidljivog zemljotresa, ispunjavanje nestvorenim energijama Božijim, postajanjem deo te sile, postajanje uzimanja učešća u, u besmrtnosti, postajanje Bogom po toj istoj blagodati. Ali eto, danas sve manje poseta blagodati, sve više opomena. I kako još i Makarije optinski sveti reče u pre dva veka, još tada da je već uzaludno i govoriti i propovedati, jer svet je krenuo nezaustavljivo putem, putem greha, a greh u izvornom smislu znači promašaj. Promašaj susretu sa Bogom, za biranje drugog puta koji vodi u nepoznato, u tamu. Toliko, toliko pokušaja da se ne greh prekine, već da se greh opravda i da se savest umiri. Pa više po modernom čoveku ni čedomorstvo nije greh, ni protivprirodni blud takođe nije greh. A o prirodnom bludu već i da ne govorimo, to je postalo pohvalno i za ponos među ljudima ovoga sveta. Jedino je po njima greh kada crkva digne svoj glas i počne da opominje ljude da se zaustave dok još ima vremena. Onda je to njima govor mržnje ograničavanje ljudskih sloboda, pa nazivaju propovednike čovekomrscima, a eto i našeg mitropolita homofobom, jer on zna da crkva ne sme prestati da govori, da obznanjuje tamu ovoga sveta, te da koga vrati iz ponora greha da ga vrati na put istine, put koji dakako nije lak i na njemu ima puno prepreka, jer đavo i lukavi ne prestaje da pravi smetnje do samoga kraja, pa i preteranu revnost pretvara u idolopoklonstvo i služenje samome sebi, svojim pravilima, svojim, svom sistemu vrednosti stavljajući ga iznad poslušanja. Tako, neka bi nas Gospod sačuvao da i u onom posljednjem danu kada se desi onaj posljednji zemljotres, kako i danas apostol Pavle reče, da ću još jednom doći i potresti nebo i zemlju tom sveopštom potresu kada će se oganj očišćujući javiti, kada će sva dela zla, sve strasti ne sagoreti u njemu, već nastaviti večno da gore, da nas Gospod izbavi od toga da i mi budemo zapečaćeni pečatom Hristovim koji smo na krštenju primili do samoga kraja, da ga ne izbrišemo i da tako i taj posljednji dan dočekamo sa radošću i da on nama bude najradosniji trenutak naše istorije, Neka bi molitvama svih svetih i svetog velikomučenika Dimitrija Gospod pomogao svima nama u vekove vekova. Amin.